Merhabalar, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programına hoş geldiniz. Ben Gizem Altın Lens, Buğday Derneği'nden. Bugünkü konuğum e, Paulos e, Georgiades. E, kendisi Farming on Crisis isimli belgeselin e, yapımcısı. Farming on Crisis yani e, çiftçilikte kriz, tarımda kriz e, konulu bir belgesel. Bu belgesel 12 Ocak'ta saat e, 17'de İstanbul Beyoğlu'da Beyoğlu'nda Salt'ta gösterilecek. E, Slow Food fikir sahibi Damaklar e, bu gösterimi ayarlıyor. Kendisi bugün stüdyoda konuğumuz. E, çünkü bildiğiniz gibi Buğday Derneği olarak biz de iyi, doğru ve adil tarıma inandığımız için e, bu belgesel bizim için çok önemli. E, hoş geldiniz. Welcome. Thank you very much. <laughs> So, uh, what uh, was your aim uh, when you were filming this movie? Bu filmi çekerken amaçladığınız şey neydi? Well, um, landing in a crisis in a landing in a, in a country with the deepest crisis in decades um, I found myself in a society that starts to rethinking and reevaluating almost everything. Hı hı. And ee, her e, bir kriz ciddi bir kriz yaşayan e, bir ülkede kendimi bulduğum zaman e, her şeyi, her değeri yeniden değerlendirmemiz gerektiğinin farkına vardım. So um, I come from a generation that right now in Greece, my generation is uh, in very deep need of a message. Hı hı benim e, neslim e, çok e, benim neslimin bir mesaj vermeye çok ihtiyacı var. At the same time, in the last year, Greece has attracted a lot of political attention Hı -hı. and a lot of uh, attention from the international press. Hı -hı. Son zamanlarda e, ülkem e, uluslararası medyadan e, çok ilgi gördü ve e, politikacılardan çok ilgi gördü. But unfortunately, all the most the majority of the news were sad news and bad news, Hı -hı. and uh, for me that didn't really sound right. <laughs> yani e, ne yazık ki bu haberlerin çoğu e, kötü haberdi, acı haberlerdi. E, bana da bu hiç doğru gelmiyor. So I decided to go for a travel all around Greece in order to decide the positive stories of uh, people that are not really lazy and they're not really people that are corrupt or they don't know how to manage their finances well. Mm -hmm. And I started discovering a whole new Greece uh, the Greece of productivity, the Greece of innovation, the Greece of collaboration, the Greece of young people. Mm -hmm. Ee, Yunanistan'ı gezip e, insanların e, işte sadece e, politik olarak e, kötü yolu seçmiş veya e, tembel veya çalışmak istemeyen insanlar e, olmadıklarını görmek istedim. Bunun üzerine e, Yunanistan'ı gezmeye başladım. E, ve gezdikçe gördüm ki aslında orada üretken olan, e, yenilikleri açık, e, yenilikler e, getirmek isteyen e, pek çok insan var. Ve yaptığım belgeselle de bunu anlatmaya çalıştım. So Farming on Crisis was a documentary uh, movie that was exploring the stories of uh, the young farmers of Greece. Mm-hmm. Large scale farmers, small scale farmers, conventional farmers, organic farmers, mm-hmm. urban guerrilla gardeners, but also the Minister of Food and Agriculture. Mm. So it was an attempt, um, a systematic attempt uh, to summarize the stories of Greek agriculture today with a hypothesis whether the countryside can revamp the Greek mm-hmm. economy and lead the society Out of the Crisis. Hı hı. Ee, ben e, Yunanistan'da yaşayan geç, genç çiftçilerle e, bu belgeselde röportajlar yaptım. Bunlar organik genç çiftçiler veya konvansiyonel tarım yapmakta olan genç çiftçiler, üretimdeki e, genç çiftçiler. and it turns out that uh, there are positive stories in Greece, and it also turns out that there is uh, interest from the press, uh, from outside Greece, to cover these positive stories. Mm-hmm. So, uh, I think what we have achieved was to provide an example of a group of young people uh, that fundraised and they got uh, funds from a foreign organization. The movie was funded by the Dutch Ministry of Agriculture mm-hmm. uh, under the foodpolitics.eu uh, project. Mm-hmm. Uh, we fundraised, we executed, and we presented a quality project mm-hmm. that uh, sort of changed a little bit the agenda inside Greece and outside Greece. So it was a project that you got uh, funding from Dutch Ministry of Agriculture. Exactly. Uh, the movie started as a video blog, mm-hmm. which uh, was created as a sequel to a similar video blog series uh, executed by the youth food movement, the Slow Food Youth Network of Holland. Mm-hmm. Uh, with Dutch young farmers. So, what we created was the story of the Greek young farmers in order to do a north-south comparison of the food systems of Europe. Hı hı. Ee, biz ben bu e, Yunanistan'da yaptığım turu gördüm e, yapmaya başladığım zaman şunu gördüm ki e, aslında e, basın e, iyi şeyleri de e, göstermek istiyor, iyi şeyleri de haber yapmak istiyor. Bunu gördüğümüzde çok sevindik e, ve bundan sonra e, bir e, Hollanda e, Tarım Bakanlığından e, bir e, şey aldık, e, bir fon aldık e, ve bu fon fonda bir e, video blog e, yarattık. Bu e, Slow Food Youth Network'ün e, bir işi oldu e, ve burada e, güney ile e, kuzey arasındaki e, çiftçilik tarım e, farklarını ortaya koyduk e, ve son derece de başarılı bir blog oldu. Ben burada e, kendisine e, biraz şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz e, Küba'da bir e, kriz yaşadığı zaman e, onlar bu krizi e, aslında e, şehir bahçeciliğiyle atlatmışlardı. Yani her mahallede bir e, şehir bahçesi kurmuşlardı. Orada yaptıkları üretimlerle e, kendilerini beslemeye başlamışlardı. Bu şekilde petrolü olan bağımlılıklarını e, devreden çıkarmışlar. Tabii ki <laughs> bunun e, hem kendilerini beslemekte hem de e, küresel ayak izi, e, ekolojik ayak izlerini düşürmede de çok büyük etkisi olmuştu. E, çok merak ediyorum e, bu e, Yunanistan'da yaşanan e, krizden dolayı, finansal krizden dolayı acaba zorunluluktan kaynaklanan ama daha sonra e, çok daha olumlu, çok daha güzel bir şeye dönüşecek, bütün dünyaya örnek olacak olabilecek bir e, şehir bahçeciliği acaba başlıyor olabilir mi? Uh, so I was wondering, uh, just like in Cuba, uh, could this initiative and could this financial crisis uh, ignite uh, an, you know, an urban gardening just like it did in uh, Cuba? Most definitely. Uh, what we are experiencing today in Greece is a very big wave of re-ruralization. People go back to the countryside. Mm-hmm. A recent study of the Ministry of Agriculture has shown that uh, more than one million people are thinking to leave the cities to go back in the countryside. Ee, bu gerçekten çok ilginç ee, ve e, Yunanistan'da yapılan e, araştırmalara göre şu anda neredeyse bir milyon kişi büyük şehirlerden e, çıkıp kırsala taşınmayı düşünüyormuş Yunanistan'da finansal krizden dolayı. And of course one million people increases 10% of the population. <laughs> evet. So it's considerable amount of people if you you consider that like nowadays humanity experiences the biggest wave of urbanization. Mm -hmm. Look mm-hmm. what is happening in China. Look what mm -hmm. is mm-hmm. happening in all the big cities around the world. Evet. Ee, Yunanistan nüfusunun 10 milyon olduğu göz önünde bulunursa bulundurulursa 1 milyonluk nüfus tabii çok fazla. %10'luk bir rakama tekabül ediyor. Ee, bu da e, aslında dünyadaki e, trendin tam tersi bir trend olması bakımından da ilgi çekiyor. Çünkü e, Çin'e e, ve daha pek çok ülkeye baktığınız zaman aslında bunun ten, tam tersi bir trend trend görebiliriz. E, köyden şehre doğru e, geçiş varken şu anda Yunanistan'dan Yunanistan'da şehirden köye doğru bir e, göç söz konusu. At the same time, there are people that are staying in the cities Hı -hı. and they are starting discovering empty spaces and occupying them and uh, dedicate those spaces in the production, in the preparation, in the appreciation of good quality food. Hı -hı. And there are people that are rediscovering community, they're mm -hmm. rediscovering solidarity, they're rediscovering the very core values of our uh, of our society. Mm-hmm. Ee, tabii bununla beraber e, herkes e, kırsala taşınmıyor. Pek çok insan da şehirde kalıyor ve şehirde kalan insanlar da e, etraflarına dikkatli bir gözle baktıklarında aslında üretim yapabilecekleri pek çok alan, pek çok arazi olduk olduğunu görüyorlar ve bu arazilerde e, kendi e, gıdalarını yetiştirmeye başlıyorlar. E, bu e, bir e, toplum, bir topluluk hissi yap yaratmak açısından da çok önemli. Bir araya geliyorlar, birlikte kendi gıdalarını üretiyorlar üretiyorlar. E, bağımsızlıklarını kazanmak açısından, e, toplum hissi yaratmak açısından son derece önemli. And of course, uh, creating urban gardens is not about only growing pumpkins and cucumbers and tomatoes in our roof gardens, in our balconies. Mm -hmm. It's about creating a whole new knowledge system, creating a whole new social relationship between ourselves, between ourselves and our food, between ourselves and the open space. Mm -hmm. And um, This is particularly encouraging to see that more and more people are taking up into this uh, philosophy, especially young people. Mm-hmm. And the mm-hmm. young people of Greece today are educated people. There mm-hmm. are people with university degrees. There are people that are talking foreign languages. There are people that are very well socially networked. That's why I believe that uh, my generation in Greece right now undergoes a very important homework mm-hmm. that very soon the whole of Europe and the whole of the world would be able to capitalize because right now we are creating solutions mm-hmm. in the field, mm-hmm. solutions that will allow us to farm in a way that is more friendly to the climate, mm-hmm. that is restoring and conserving biodiversity or incredible seed uh, heritage. Mm-hmm. Uh, aslında bütün bu hareket e, sadece işte domates ekmek, e, kabak ekmek, e, patates ekmekten çok daha farklı ve çok daha büyük bir şey. Bizim burada yaptığımız şey e, çok farklı bir e, alanda, çok farklı bir noktada yeni ilişkiler yaratmaktan bahsediyoruz. E, bu biraz önce bahsettiğimiz toplum içerisindeki ilişkiler, bizim kırsalla olan, toprakla olan ilişkimiz, bizim açık alanlarla olan ilişkimiz bunların hepsini yeniden öğreniyoruz, yeniden değerlendiriyoruz. Evet ve e, benim e, jenerasyonum yani bu e, krizle e, bu şekilde başa çıkan jenerasyonumun e, yaşadığı bu değişiklikler e, ve kendilerinin yaptığı bu tip e, yaratıcı yaratıcı girişimler e, herhalde sosyal medyadan bahsediyordu kendisi. E, çok daha geniş bir alana yayılıyor çünkü bu insanların çok büyük bir kısmı üniversite mezunu, çok büyük bir kısmı genç, çok büyük bir kısmı e, üniversite e, şey e, yabancı dil biliyorlar Dolayısıyla bunun etkisi sadece Yunanistan'da değil e, bütün Avrupa'da ve bütün dünyada aslında örnek oluşturabilecek, potansiyel örnek oluşturabilecek bir etkisi var. It's amazing to see that the new wave of intellectuality is in the countryside and the new intellectuals of Greece are the people that are dealing with the land. Hı hı. Ee, ilginç bir şey ee, Yunanistan'da şu anda yeni entelektüeller e, kırsalda yeni entelektüeller şu anda e, toprakla uğraşıyorlar. Ee, çok ufak bir ara veriyoruz. Bir müzik arası. Ee, David Bowie'den e, Starman'i dinleyeceğiz. Ee, daha sonra Paulos'la sohbetimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Müzik Oh. your pop. Tekrar merhabalar. E, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Programı'na devam ediyoruz. Ben Buğday Derneği'nden Gizem Altın Lens. Ee, bugünkü koru, konuğumuz e, Farming on Crisis e, yani krizdeki e, tarım belgeselini yapan e, Paulos e, Georgiadas. Ee, kendisi 12 Ocak saat 17'de e, e, Salt İstanbul Beyoğlu'nda e, filmini gösterecek ve daha sonra bir söyleşi gerçekleştirecek. kendisiyle Yunanistan'daki finansal krizden kaynaklanan aslında bir takım fırsatları konuşuyoruz. bu finansal krizden dolayı pek çok insan kırsala doğru bir geçiş başlatmış durumda. dolayısıyla Yunanistan kırsalının Yunanistan insan e, üretiminin e, artması ve bu insanların e, entelektüel, üniversite mezunu, dil bilen insanlar olması nedeniyle belki de dünya çapında aslında bir e, kırsala dönüş hareketinin başlaması gibi bir e, sonuca doğru ilerliyoruz. E, kendisi bana e, bu aradaki sohbetimizde e, Avrupalı far, e, şeylerin çift, çiftçilerin e, sadece yüzde altısının 35 yaşın altında olduğundan bahsetti. E, tabii buradan şu anlaşılıyor e, Avrupalı çiftçiler e, giderek yaşlanıyor. E, tabii siz de biliyorsunuzdur, görüyorsunuzdur. Türkiye'de de durum hiç açıcı değil. E, pek çok köy e, yaşlılara terk edilmiş durumda. Genç nüfus e, köyde yaşamak istemiyor. Zaten çiftçilikten, e, tarımsal üretimden para kazanamadıkları için şehre, do şehre ucuz emek olarak, ucuz iş gücü olarak e, göç ediyorlar. E, dolayısıyla bu çok ciddi bir sorun çünkü 5 <laughs> sene sonra 10 sene sonra bizim gıdamızı kim üretecek gibi burada bir soru ortaya çıkıyor. E, ben kendisiyle biraz bu konuyu konuşmak istiyorum. Uh, Paulus, so as we talked about, uh, right now only 6% of the European farmers are below 35 years old. When I looked at the website, <laughs> actually it said 7%, but then you said that this year it dropped another percent, so it's now 6%. That is a very scary number, don't you think? Well, if you consider our agricultural resources, uh, we can produce food without machines. Mm-hmm. We can produce food without fertilizers, uh, like a crop rotation might solve the problem. But if we don't have people working our farms, we cannot even produce a single kilo of food. Yeah. So the v- Ee, yani biz e, aslında tarımımızı e, makineler olmadan yapabiliriz. Tarımımızı, tarımsal üretimimizi e, petrol olmadan yapabiliriz ama tarımsal üretimimizi insanlar olmadan yapamayız. <laughs> Dolayısıyla bu gerçekten de korkunç bir rakam. So the, the real question we should be asking ourselves is what future can we hope for with so few young people producing mm -hmm. our food? what are we going to eat in five or ten years with the average age of our farmers being close to 55-60 years old? Hı hı. Ee, burada aslında kendimize sormamız gereken e, peki o zaman durum böyleyse biz gelecekten ne ümit edebiliriz? Yani 5 e, sene sonra 10 sene sonra bu insanlar e, yaşlandıkları ve 65 yaşın üzerine geldikleri zaman bizim gıdamızı kim üretecek? And this is a, a question that does not only have to do with people dealing with agriculture or the food movement or the countryside. This is something that concerns everyone because we all eat, and uh, we can only eat uh, live if we eat uh, healthy food. That's why I think uh, the biggest challenge that my generation faces today, our generation faces today, is to reconciliate the connection of humanity with the land, and also to connect the rural areas with the urban areas. Hı To connect farmers with consumers. Evet. Ee, ya burada aslında bizim e, en büyük e, karşılaştığımız en büyük sorunlardan bir tanesi e, topluluk ve e, toprak ar ar arasında e, kopmuş olan e, bağdan bahsediyoruz. E, burada e, bu sadece çiftçilerin sorunu değil, bu sadece köylülerin sorunu değil, e, bu aslında hepimizin sorunu. Çünkü e, günün sonunda hepimiz yemek yemek zorundayız, gıda ile beslenmek zorundayız. And we can only do that if we have a minimum number, we have enough people that are demanding sustainable food. Mm -hmm. We can have a healthy countryside if we can have a healthy consumer base in our cities. Hı hı. Bunu yapabilmemizin tek yolu e, şehirde yaşayan insanların gerçek ve sağlıklı gıdayı talep etmeleri olabilir. Look for example what the um, the local campaign of uh, Slow Food is doing here. Like they're trying to to save a little blue fish <laughs> that is swimming uh, in the Bosphorus. Yes. Ee, yani mesela buna örnek olarak e, Slow Food fikir sahibi damakların e, lüfer kampanyasını e, söylüyor. E, bakın diyor işte e, küçük bir balık için e, ne kadar etkili bir kampanya yapılıyor Türkiye'de. This is not only about saving a little blue fish. It's, it's of course about that but it's not quite it's not only the whole story. It's about saving a whole knowledge system, a whole culture that goes with that. The, mm. the amazing culture of the, the Bosphorus, in which the whole city of Istanbul is buzzing around, and there are people from every corner of the world for this. Mm-hmm. So it's about conserving a vital element of the urban economy of Istanbul, mm-hmm. a little blue fish. Yes, it's a symbol. Exactly. Ee, aslında e, bu e, küçük mavi balık yani <laughs> lüfer dediğimiz küçük mavi balık aslında bir sembol. E, çünkü biz e, Slow Food fikir sahibi damaklar e, bu lüfer, lüfer kampanyasıyla aslında sadece lüferi korumuyor. E, onlar aslında İstanbul e, ve Boğaz'ın çevresinde oluşmuş e, yüzyıllardan beri korunan ve günümüze gelen bir e, kültürü, e, bir e, toplum ruhunu korumuş oluyorlar aslında. Bu küçük Eh, mavi balığı koruyarak. Took what Buddha is doing for example that like is trying to to educate people and uh, raise awareness about the organic food movement. It's not uh, about like advocating a type of food that is more expensive. Mm-hmm. It is about cultivating a mentality and a food culture that educates people that they should pay the real price of food because it takes a price to produce healthy quality food. Absolutely. Ee, aslında çok doğru bir şey söyledi. Ee, burada Buğday Derneği'nin yaptığına da baktığınız zaman e, burada aslında organik e, gıdayı e, buğday e, temsil ediyor. E, organik gıda derken insanlara sadece gidip e, pahalı olan, daha pahalı olanını e, alın demiyor. E, biz e, siz burada insanları e, organik tarımla ilgili e, bir eğitim veriyorsunuz. Aslında e, ürünlerin e, ucuz olmaması e, gerektiğini yani e, daha doğrusu bir ürünü hak ettiği gibi hak ettiği değeri e, vererek ürettiğiniz zaman aslında e, bu ürünün e, yüksek bir değeri olduğunu e, olduğunu gösteriyorsunuz insanlara. And this is exactly what the farmers need today. This is exactly what the young people dealing with farming need today to secure a good sustainable income so they can produce good sustainable food. And this is like a cycle. you feed in an economy, you take from an economy. Mm-hmm. And this is a type of economy that we don't live in. This is an economy in crisis. So the challenge is to find a new way of doing things. Mm-hmm. So basically, what you're saying is that the uh, the the cheap food, you know, production of cheap food is actually not the solution. In my opinion, uh, what we calling cheap food is not really cheap. Mm-hmm. If you please. E, burada e, aslında önemli bir şey söyledi tekrar. E, burada ucuz gıdadan bahsediyoruz. kendisi de bizim e, buğdayda hep söylediğimiz gibi aslında ucuz gıda ucuz değildir. onun bir çok büyük bir aslında şeyi vardır getirdiği masraf vardır. Sadece biz bunu cebimizden parayla ödemeyiz ama orada onu toprak, su, e, ve onu üreten çiftçiye ödetiriz aslında hiç farkına varmadan. E, burada e, kendisi biraz önce de şunu söyledi. E, burada genç çiftçilerin ihtiyacı olan şey e, iyi ve sürdürülebilir bir gıda e, sürdürülebilir bir e, gelir ve bunu ancak e, iyi ve sürdürülebilir bir gıdayla elde edebiliriz. if you consider all the amount of energy, all the amount of water, all the amount of chemicals, all the loss of incredible loss of biodiversity, incredible greenhouse emissions, and the money that these processes cost in order to correct. Mm-hmm. This is not cheap anymore. Evet. Eğer e, bir e, ürünü üretmenin e, gerektirdiği enerji, su, e, kimyasalları göz önünde bulundurursanız o zaman e, aslında bu gıdanın üretiminin hiç de e, ucuz olmadığını aslında çok pahalı olduğunu anlamış olursunuz. E, ben e, Pavlos'a çok teşekkür ediyorum. Son olarak bizimle paylaşmak istediği e, kısa bir şey varsa onu sormak istiyorum. Is there anything that you would like to share with the listeners as we close? I think that uh, it's important to understand that uh, eating is part of the agricultural process, and uh, our we are voting every day with our fork. Mm-hmm. Uh, there are food politics, and we can influence them by demanding good, local, sustainable, organic, real food. We are shaping a sustainable, quality, and real economy. Mm-hmm. and uh, maybe we succeed to make the crisis an opportunity. Hı hı. Ee, aslında e, yemek yemek tarımsal üretimin e, çok önemli bir parçasıdır. E, bunu aslında biz şehirlileri söylüyor çünkü e, biz kendimizi tarımdan çok uzak bir şey gibi düşünüyoruz. Sanki e, tarım çiftçilerin işi veya köylülerin <laughs> işiymiş gibi düşünüyoruz ama aslında hepimiz yemek yemek zorundayız. Dolayısıyla e, Pavlos şunu söylüyor, e, biz her gün e, yediğimiz şeyle yani çatalımızın üzerindeki şeyle aslında bir oy bir re kullanmış oluyoruz. Biz gerçek e, gıdayı e, talep etmeye başladığımız zaman pek çok şeyin değişme, değişeceğini göreceğiz. E, ve e, Yunanistan örneğinde de umuyorum olacağı gibi bir ekonomik kriz aslında e, bu yaşamsal dönüşüm için e, bir katalizatör olabilir. Thank we are here and we are fighting. Slow food is fighting. Book day is fighting. So... Hı hı. Don't let us fight alone. <laughs> evet. E, slow food e, bunun için savaşıyor. Buğday bunun için savaşıyor. Biz bunun için buradayız. Lütfen e, bu savaşta bize destek verin. E, biz bu savaşı tek başımıza yapmayalım dedi Pavlos. Ben de tüm kalbimle kendisine teşekkür ediyorum ve katılıyorum. E, bugün günlerden cuma. E, demek ki %100 e, ekolojik pazar e, Bakırköy'de bugün açılıyor. Hepinizi e, davet ediyoruz. Yarın Beylikdüzü'nde ve Şişli Şişli'de yine ekolojik pazarımız açılacak. Pazar günleri de biliyorsunuz Kartal'da e, Buğday Derneği'nin kurduğu %100 ekolojik pazarlar var. E, hepinizi davet ediyoruz pazarlarda, e, radyoda veya Buğday Derneği gönüllüsü olarak, üyesi olarak en kısa zamanda görüşmek üzere.